Mufred od imama Buharije. U zadnja dva dersa govorili smo o greškama muževa u pogledu obvođenja prema suprugama. Radili smo po knjizi jednog uvaženog šeha. On je između ostalog na par mjesta spomenuo određene greške koji se vezuju samo za poglavlje bračni e, bračne intimi tako da sam ja odlučio večeras da govorim o čitavo predavanje vezano o toj tematici. Normalno, u samom početku moramo spomenuti nekoliko riječi kao jedan mali uvod. Prva stvar, braću moja draga, ovo naše vrijeme u kojem živimo, ono se razlikuje mnogim stvarima kroz znači gledanu komparaciju napraviti sa ovo vrijeme i historiju, ovo vrijeme ima svoje osobenosti. Jedna od osobenosti ovog vremena jeste i to da ljudi mnogo pažnje posvećuju intimi. U smislu te teme su, ajde da kažemo, aktuelne. Uzmite oni koji malo se bačkaju internetom, na nekim stranicama tamo, najčitaniji tekstovi su tekstovi koji govori o intimi. Najči, najčitanija pitanja su pitanja koja govori o više ženstvu, o braku, o odnosu, spolnom odnosu i tako dalje. Svakako, braću moja draga, ako pogledamo u ljude, vidjet ćemo da izuzetno malo njih gleda na tu tematiku kroz prizmu Islama. Hvala uzvišnom Allahu te barka ova naša vjera je toliko potpuna da i tom pitanju, bračnoj intimi, znači pristupa ozbiljno, temeljito, Allahu Poslaniku u tom samo segmentu života izrekao mnoge hadise. Allah te barak u Kur'anu govori o tome. Knjige fikha su prepune govora u lemi o tome. Posebna poglavlja, posebne knjige učenjaci pišu o tom poglavlju. Ja vam kažem, znam da je na našem jeziku malo pisano na toj temi, malo je govoreno o tome, ljudi još to doživljavaju, ja znam da ima možda ljudi večeras koji će reći, pa zar se o tome smije u džamiji pričati? Dok otiđete u džamiju Božijeg poslanika, gdje Šešan Kiti drži ders i toliko ljudi bude ovoliko koliko bi sva ova džamija popunila, i tu se normalno priča o propisima intimi, jer je tu Božja vjera, vidjet ćete bitnost te tematike, nepoznavanje te tematike može uzrokovati jer čovjek uradi djelo kufra. Božji poslanik u vjerodostojnim hadisima naziva spolni odnos sa ženom, mu analni otvor kaže, tu je kufr, ko tu uradi kada učinio je kufr. A zato s druge strane pročitate fetve učenjaka, na stotine pitanja ljudi pitaju šta ću uraditi, to sam napravio sam taj prekršaj. Znači, ozbiljna tema. Mnogi propisi se vezuju za tu tematiku. Nažalost, kažem, velik broj ljudi, bez obzira da li to bili ljudi koji se, ajde da kažemo, deklarišu kao muslimani, o toj tematici, bračnim onaj, propisima intime, uče gdje? Uče na televiziji, iz filmova, iz serija, uče kroz časopise, uče preko interneta, a sve je to, braćo moja draga, izuzetno daleko od islamskog kodeksa ponašanja. Tako da, to je svakako onaj pokazatelj naše potrebe da govorimo o ovoj tematici. Ja, tako mi Allah, znači, volio večeras propast tu zemlju negdje govoriti o ovom. Ali to je Božja vjera, mora se o njoj govoriti, iako kažem, znači, Allah mi je svjedok da bi volio propast tu zemlju, onaj nego govoriti o tim stvarima. Neke ćemo stvari preskočiti neke, zaobići neke, ćemo pokušati dvosmisleno kazat, da nam Allah bude na pomoći. <clears throat> Imamo problem, znači, kao i u mnogim drugim stvarima, ljudi su nespremni za određene stvari. Primjer radim, ja sećam, ja prvi put kad sam otišao sa ženom na umru, žena, šta ja znam, žena mimo toga nosi rukavice. I mi smo ošli, obavljam umru, kraj, gotovo umri, ja gledam gdje god koga vidim, vidim ljudi koji su onako vanjštinom i gledaju, dobri muslimani, izgledaju, ali ničija žena ne nosi rukavice. Ja, crna ovca u svemu tome. Ja onako vidim jednog čovjeka, vidim da, da je onako čovjek najizgled lijep, insam, pobožan, Bog zna. Ja njemu priđem, selam, alek, alek, selam, reko, izvini, molim te, reko, nešto pita, reko, vidim, ničija žena ne nosi rukavice, sam moja, reko, to kakav propis. Pa kaže, jes, kaže, ovaj propis je žena ne smije nositi u rama, rukavice. Znači, mi znamo dosta put, ko što nam se dešava, čovjek se oženi, djeca jedno, dvoje, troje, četvero, petero, šestero baci u neku nepostojiću brzinu, ali kad upitaš, jesi ikada pročitu ikakvu knjigu o odgoju djeci, jesam veli veselu svesku u prvom razredu pročitu, one štrufove sam gledao čitav život i tako ja na osnovu toga odgajam djecu. Kako je dedo ljuštrio nenu, tako i ja ljuštrim ženu i djecu i to je to. I ova tematika. Ljudi se pod navodnim znacima upale samo ženit, samo ženit, prva, druga, treća, četvrta. A nekada, vidjet ćete, Nislavinu te Tejmije kaži da ženine seksualne potrebe znači mogu biti na većim stepenu obaveznosti da ih čovjek ispuni nego obaveznost izdržavanja hrani. I ljudi, mnoge stvari polupaju lončiće. Čovjek ode tamo negdje u svit, pet godina, žena jedna u Bosni čami, čubi, čeka, ima li ga, nema li ga. I on otuda ponosno kaže, šta me briga, neš da te razvenčam, ti si dalje moja žena, čekaj Stani pa, po kojoj ti vjer živiš? Po kojim mezebu? Po kojim pravcu? To nije nikakva vjera, to je samo tvoj, znači, prohtjev. I onda sutra ta žena ne do Allah da se oda nekim nemoralima, ne treba nikog da iznenadi. Tako da kažem, ljudi nekada ulaze u poglavlje braka nespremni, ne znaju propise, ne znaju šta je halal, ne znaju šta je haram, ne znaju šta je sunnet, kao što ljudi klanjaju namaz. Znači čovjek, pogledajte, pet puta dnevno klanja namaz. I koliko je tu rekiata, samo jedan sunnet ako propustiš, samo jedan. Koliko je to u životu sunneta. Hiljede i stotine hiljada, samo jedan. Isto tako bračni odnosi, spolni odnos, Tu mašala. Znači čovjek treba da zna a onaj kako da se ponaša u svemu tomi. Zato kažem, nepoznavanje ove tematike može koštati čovjeka žestoko. Pa primjer radi, spolni odnos u periodu hajda, spolni odnos sa ženom u danu kad čovjek posti. Čovjek nije svjestan da zna šta čeka, poslije će on nazvat nekog muftiju, pa kad mu muftija kaj treba 60 dana postit, da je on znao, on bi se rađe obisio, ne bi on ništa radio, ali bela je gotovo. Znači, neke stvari mogu čovjeka, onaj kak se zove, teško <clears throat> koštati. Zato kažem, braću moja draga, <clears throat> Ima mnogo faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike. Najbitniji su da ljudi nisu imali priliku, kao što smo govorili kad smo govorili o problemima u braku, ljudi nisu imali priliku gdje da nauči kako i na koji način da organiziraju svoj brak kroz islam. Isto i ovu tematiku intimni odnosi, znači ljudi nisu imali gdje to naučiti. To je teži haram o tome u džami pričat nego da širku činiš. Dok je to normalna stvar, znači, onaj, zato kažem, mi ćemo, eto, alhamdulillah, večeras početi, iako vjerujte mi, ja sad tačno negdje predakšam, kažem ženi, rekao da Bogdom nisam ovo odlučio pričati, da sam Bogdom nešto drugo valja, rekao sad tamo se ljudima crventi, pridnjima, ali eto, mora neko i tu. Prva stvar, braću moja draga, vezana za bračnu intimu jeste kao i u mnogim drugim pitanjima, sjećate smo govorili nedavno o ihlasu, o iskrenosti, o namjeri, pa smo kazali da ljudi, da je tu jedno poglavlje izuzetno, znači nepokriveno, neistraženo. Čovjek se ženi. Jedan se ženi da bi imao samo s kime pit kafu i da bi imao ko prat suđe. Alhamdulillah, ok. Ali drugi se ženi da mu žena rađala djecu, pa da bi ih odgajao, da bi to bili Allahovi robovi. Ženi se da bi se sačuvao harama. Ženi se da bi neku sestru muslimanku sačuvao od harama. Ženi se da bi implementirao u svome životu sunnet Božih poslanika ženitbu. Ženi se da bi implementirao ajete uzvišnog Allaha u Kur'anu koji naređuju ženitbu. Pogledajte, pet različitih namjera. Ovaj samo jadnik pere mu žena suđe i onaj, kako se zove, pije sa njom kafu i toliko će nagradu ima. Koliko zanijetiš, toliko ćeš imati. Isto tako, znači, <clears throat> spolni odnos čovjek treba da ima na umu, narošto u današnje vrijeme, kada su ljudi se spustili u pogledu morala na nivo koji gori od nivoa hajvančeta. Veliki je ni'met i blagodat da čovjek ima brak u kojem može svoje strasti, hajde kažemo, zadovoljiti na halal način. I zbog toga, i tu je pokazatelj savršenstva ove vjeri, to nema nigdje na planeti. Hvala Bogu, kod nas ima da čovjek za spolni odnos će biti nagrađen. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, u spolnom odnosu nekoga od vas je sevap, nagrada. Allahu poslaniće, neko od nas da zadovoljava svoje strasti u tome da ima nagradu, začuđeno upitaš je sahab. Kaže Allah poslanik, neko od vas kada ima spolni odnos, on ima zato sevap. Kaže sahab, pa zar i zato ima sevap? Začuđeno. Kaže Allah poslanik ali se ratu sa šta mislite kada bi on to učinio na dozvoljen način, bil to bio grijeh, da ode čovjek bludničit, jel to grijeh? Jest. Pa kaže isto tako kada to uradi na halal dozvoljen način, ima seva. Tako da znači čovjek treba tom pitanju da pristupi na način, znači da namjerava da na taj halal način dozvoljen, znači potpuni i onaj za, zadovolji svoje protjeve. Druga stvar, znači govorimo o nekim adabima koji bi čovjek trebao da pozna i vezuju se za bračnu intimu. Vidjet ćete vi, tu imate fikskih propisa lami, znači tu je poglavlje o kojem se može slobodno reći knjiga napisati. I ovo može biti jedna mala i reklama, ja sam neku knjižicu pisao na tu temu, pa eto, nešto ću vam kazati, nešto ću ostaviti da poslije morate pročitati iz knjige. Od adaba od adaba koji bi čovjek trebao da poznaje vezani za bračni odnos, bra, e, odnose intime jeste učenje dove prije spolnog odnosa. Ja znam velikom broju bošnjaka kad bi rekao ima neka dova, uči se prije spolnog odnosa, on bi rekao e, ja vam te vjere nove, kakva vam je ta vjera, vi učite dove i tada. Da, baš tako, mi učimo dove i tada. I učio je onaj koji je bolji od nas stotinu puta, Boži poslanik, alaihi Zato vidiš, on hađija, žena, hađinca, dijete, iz njega 186 šeitana izviri. Šta li je? Šta mu je? Pa šta mu je? Babo nije prvo sjeme kad je sio, nije ga bismilom zasio i onda sve nakon toga što se izgradi, izgrađeno je kako ne treba. Šta mu je kaj ne mreš mu ništa, vodi ga, salivaj mu strave, vodi ga turabiju, uvijek glenta. Iako ne znači da je ispravno odlaz kod Turabija, to ja sam govorim kako ljudi gledaju na to pitanje, a on njegove ninja Kornjače, gotovo nije mogu shvatiti da je to neispravno, to ima tamo jedan metod. U svakom slučaju, znači, propisano je, braću moja draga, kao što je došlo u hadisu Buhari i muslima, da Allah poslanik alaih salatu selam kaže, kada bi neko od vas prije spolnog odnosa kazao Bismillahi, u ime Allaha, gospodara, E, u ime Allaha, gospodaru moj, sačuvaj nas od šetana i sačuvaj od šetana ono čime nas obskrbiš. Ako bi Allah odredio da se u tome odnosu začne dijete, neće mu šetan moći navoditi nikada. Znači, Boži poslanik kaže, kada neko od vas hoće da ima spolni odnos, treba da prouči dovu gdje traži gospodaru moj, sačuvaj mene i ono što ćeš nam podariti iz ovog odnosa sačuva od šeitana. Najveći neprijatelj koji će ga čekat od onog momenta dok se rodi, kad ga bocne, kad zaplaće, sve do kabura, treba mu pokušati dat, znači, hajde da kažemo, neku inekciju kako će se ono zaštititi čitav život. Velik broj braće ne zna da je ta doba propisana i muškarcima i ženama. Kaže, šeh Džibrin, rahmetullahi alejhi, ovaj zikr se izgovara prije spolnog odnosa ili na samom početku spolnog odnosa, kazat će ga insan tako da čuje samog sebe. I onda kaže, ovaj zikr će također kazati i supruga. Znači, ispravno je da ovaj zikr treba kazati i supruga. Također, od propisa vezan samo za ovaj edeb, jeste da čovjek ako namjerava da ponovi spolni odnos više puta, svaki puta je propisano da uči tu dovu. Također, neki ljudi smatraju da se ova dova samo uči u pogledu onih ljudi koji imaju, ajde da kažemo, pretpostavke da će možda dobiti dijete. Pa ljudi, na primjer, 50 godina gotovo, više veli ne mogu dobiti dijete i više ne treba ući dovu. Ne, to je neispravno. Dova se uvijek uči prije svakog spolnog odnosa, bez obzira čovjek bio star, mlad, žena imala spiralu, koristio šta je koristio, kako šta, uvijek se dova uči. Kaže, poznati jedan učenjak, imam El Džemel, pohvalno je da to kažu oba supružnika, pa makar izgubili nadu da mogu imati djecu. Makar bili stari u poznim godinama, to je propisano. Našim nekom djeda kažeš, hađija treba dova da se uči tada. Ma rekao bi, ti spoludio sto posto. Također, od pitanja koje čovjek treba da zna, vjerujte, znači toliko puta ljudi pitaju pitanja koja se vezuju za ovu tematiku, a naučiš samo dvije stvari i riješio si skoro čitav taj problem, ali nije čitav, vidjet ćete koliko ima fiskih propisa, jeste, što se tiče prilaska supruzi, imaju dvije stvari koje čovjek treba da zna. Zabrajno spolno općiti u analni otvor i, i zabrajno spolno općiti sa ženom u periodu mjesečnici. To su dvije stvari koje čovjek treba da zna. Zabrajno spolno općiti u analni otvor i zabrajno spolno općiti u periodu mjesečnice. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala poznati ajtu sure El Beqara i pitaju te o mjesečnom pranju, o hajzu. Reci, to je neprijatnost, zato ne općite sa ženama u vremenu mjesečnog pranja i ne prilazite im dok se ne okupaju. Znači i to je bitno shvatiti žena kada se očisti, treba da se okupa. Nije dovoljno samo da se očisti i prestane krvarenje, ne. Uvjete, šta kaže, hatta horn, dok se ne očisti, dok se ne okupaju. To je dokaz da nije dozvoljno spolno, spolno sa ženom u periodu mjesečnice. Ima razilaženje kod učenjaka, ako bi to neko uradio, da li je obavezan da da kefaret, da se iskupi, većina u Lemi rekla ne treba, ali je svakako to grijeh. Ali pitanje je samo posebno da li ima kefaret poseban, da moraš dati dinar ili pola dinara, kao što je došlo u hadisima. Određen dio Leme je rekao ima kefaret, imaju hadisi na tu temu, ali znači postoji razilaženje jesu li vjerodostojni. Što se tiče zabrani spolnog općenja u analni otvor, kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ko spolno opći sa ženom u periodu mjesečnice ili spolno opći sa ženom u analni otvor ili ode kod sihribaza, da je zanegirao ono što je objavljeno Muhammedu. Pogledajte kako teška, kako teška prijetnja koja se vezuje za bračnu intimu. Da čovjek može uraditi dijelo, a zato dijelo Boži poslanik kaže ko to učini, negirao je ono čime sam ja došao. Također, Imamo jednu, hajde da kažemo, interesantnu stvar, a to je neki ljudi u svom džehlu, neznanju, pokušavaju malo da se ljudima prodaju kao neki učeni ljudi, kažu ne postoje hadisi u Buhari i muslimu koji to zabranju, niti postoji ajeti koji to zabranju, znači spolni odnos, znači u analni otvor. Mi kažemo, braću moja draga, sljedeći stvar. Prva stvar, da bi se uzeo određeni propis, nije uvjet da ta stvar mora biti taj hadis zabilježen u Buhari i Muslimu. Čak imam Buharija kaže hadise koji sam ja sakupio u svoju zbirku, nisam ni pokušao, niti sam uspio da objedinim sve sahih hadise. Tako da imate mnogo hadisa, sahih, vjerodostojnih, koji nisu kod imama Buhari i muslima. To zapamte dobro pravilo. Kad vam dođe neki filozof i kaže slušaj, taj propis nije kod imama Buhari i muslima, znači to je njegov džehl i to ne obični džehl, već obi, džehl na kvadrat. Jer to nikad niko od uleme nije rekao. Tako da imate više vjerodostojnih hadisa, hadis kod imama Ahmeda Tirmizi ibn Mađi, da Allah poslanik kaže, zaista se uzvišeni Allah ne stidi istine. Pogledajte kako Allah poslanik jasno govori. Uzvišeni Allah se ne stidi istine. To je istina, to je hak, to su propisi. I o tome se treba govoriti. Pa kaže, spolno ne općite sa ženama u njihov analni otvor. U drugom hadisu kaže Allah poslanik, Allah ne gleda u čovjeka koji priđe čovjeku, homoseksualac, i koji spolno opći sa ženom u analni otvor. Ne gleda Allah u takvog. A da vidite, uzmite fetve Bin Baza, Usejmina i drugih učenjaka koliko je ljudi iz umeta koji postavljaju pitanje uradio sam to spolno, općio sa ženom, analni otvor, šta ću, kako ću. Ljudi u svom džehlu i neznanju, znači pogledate, Allah kaže ne gleda u takvu osobu. Također kaže Allah u poslaniku jer dostupnom hadisu imama Taberanije, ko spolno opći sa ženom analni otvor počinio je kufr. Subhanallah iako kaže imam termizija, ispravno svatanje znači ovog hadisa jeste se njime želi zastrašiti. To ne znači ako čovjek to uradi da je izišao iz islama. Ali toliko je to krupno djelo i tako ga Boži poslanik prikazuje da kaže kufr, bježi od njega, ko što bježiš od kufra. Tako da, cijelo vrijeme pokušajmo, braću moja draga, možda da, da u jednu ruku onaj pokažemo i dokažemo bitnost ove tematike. Znači, što se tiče malo je škakljivo pričati, ali nekako ćemo to progutati. Što se tiče znači spolnog odnosa muškarca i žene, samo su dvije stvari zabranjene. Analni otvor i mjesečnica. Mimo toga, sve je dozvoljeno. Ljudi zovu, pita, ko će gornji, ko će donji, ko će ovda, ko će onda, more vako, more, sve more, ne pitaj ništa, nemoj džaba filozofirati. Imate, znači, kod ulemije knjige gdje ljudi navode i mene to stidi čitati, stidi mi pričati. Vrste poza, ovako, onako, ozgor, donji, gornji, lijevo, desno. Sve halal, nemoj pitati, samo bježi od analnog otvora i bježi od mjesečnice. Na bilo koji način, onaj kak se zove, to je, ako Bog da, dozvoljeno. <clears throat> Dobro. Također, islamski učenjaci kada smo govorili o odnosu spolni odnos, znači u analni otvor, isto islamski učenjaci, vjerujte, ja sam lično bio iskušan da me ljudi pitaju. To je džaba, ljudi gledaju serije, ljudi gledaju filmove, on je tamo se neđe nek, nagledao neki šeitan luka i onda dođe on, eto, kaže, ja sad znam da je haram spolno općit ali mogu li ja nešto drugo raditi? Mogu li ja tamo čačkat prstima? Mogu li tamo stavljati neke predmete? Mogu li bako... Allah mi, znači to su takvi propisi. Kažu učenjaci i takva stvar je, treba je izbjegavati. Minimalno takva stvar što, braću moja draga, onaj, pobuđuje naklonjenost prema muškarcima. Zato čovjek, Allah je tu zabranio i vjerujte, vidjet ćete, govorit o nekim stvarima. Gdje ljudi sad bi oni da filozofiraju što je tu zabranjeno. Nema šta, Allah poslanik kaže to je kufr, bježi od toga ako što bježiš od kufra, nemoj pita što. Došli neki ljudi sad filozofiju oči, ona ni sami. Pa eto, kao medicina još nije dokazala da je to štetno. Mi ne pitamo medicinu je li to štetno uopšte. Kad medicina potvrdi određenim propis, ne potvrdi nas, to ne interesuje. Nas interesuje, jel to rekao Allah, jel to rekao njegov poslanik da je zabranjeno. Kad to oni kažu zabranjeno, nemoj da sumnjaš, ako si mu'min, Allah ti neće zabraniti nešto što je tebi korisno. Sve što ti je halal i što, ti je, što tebi koristi, Allah to neće zabraniti. To što medicina još ne može dokazati, nas to ne interesuje. I tamam, dokazali, ne dokazali, to nas ne, propisi se ne vezuju za dokazivanje da li određena stvar šteti ili ne šteti. Propisi se prihvataju, rekao Allah, rekao Boži poslanik. Tako i ova stvar. Treba li nama neko sad donositi neke studije da li spolni odnos u analni otvor ima štete ili ima štete? Jasno rečeno u hadisma Boži poslanika da je to haram i završena stvar. Boži poslanik kaže Innal halale bejin, wa innal harame Halal je jasan, haram je jasan. Između toga su sumnjive stvari. Allahu poslanik zabranio odnos, e sad bi čovjek izmišljao neki što tamo što je gledao po nekim serijama, šeitanlucima, znači ulema to zabranjuje, braćo moja draga. Kaže, prenosi se od Pavusa da je rekao početak grijeha e, homoseksualizma koji je činio narod lutu, kaže je počeo da su spolno općili sa ženama u analni otvor. Pogledajte gdje je počeo homoseksualizam. I zato kažemo, treba bježati od toga ko što čovjek bježi od kufra. Lutov narod, znači, tako je se pojavio homoseksualizam. Da su počeli prvo, znači, razgovarati, onaj, da su počeli spolno općiti sa, muška, onaj, sa ženama u analni otvor. Od edeba, jeste, braću moja draga, da čovjek prilikom ponovnog spolnog odnosa uzmi abdest. Allah poslanik alihi salatu wasalam kaže u vjerodostom hadisu kada neko od vas spolno opći i poželi da to ponovo čini, neka uzmi abdest. U jednom rivajetu kaže abdest za namaz. Potpun abdest. Vidjet ćete, znači ovaj abdest, ovim abdestom se ne može klanjati ni namaz, niti se može učiti Kur'an, ali Boži poslanik je to rekao da čovjek koji znači želi da ponovno spolno opći sa suprugom, da je od sunneta. Ja kažem, Čovjek će naučiti uvijek nešto novo. Sačuvat će se harama, s druge strane naučit će određene stvari gdje će, ako Bog da, onaj, uprakticirati neke sunnete i nagrad za to imati na sudnjem danu. Po određenom broju učenjaka, kao Ibn Hazm i drugi, abdestiti u ovoj situaciji je vađib. Šta mislite? Po Ibn Hazmu, ko ne abdesti drugi put, on je počinio haram. Dok većina uleme je smatrala da je to samo sunnet. Kaže Allah poslanik, to će povratak učiniti aktivnijim. Znači čovjek će se na taj način, hajde kažemo jednu ruku malo, onaj, ili razladiti, ili osvježiti, ili ne znam nija šta već. Također, isto ovdje ovaj hadis i ovaj propis nije specifičan samo za muškarce, već je specifičan i za žene. Ljudi to ne znaju. Hajde, možda neko zna propis da je to propisano za muškarce. Ali, znači po ispravnom mišljenju učenjaka, to se odnosi i na žene. Također, imamo jedno interesantno pitanje, ja znam, čak sam čitao neke hadise od nekih, hajde, nazovemo zaista veliki učeni ljudi, koji govore o pitanju pokrivanja supružnika prilikom spolnog odnosa. Imate ljudi, jednostavno tako su ljudi, boje se Allaha te bar kada čuje da je tu zabranio Boži poslanik, da je to uporedio da čovjek ako spava sa ženom i nije se pokrio dekom, da je to poput magaraca, onda čovjek to prakticira. Ali dok pogledamo šta su, šta su mesevi po tom pitanju kazali. Znači, vraću, moja draga, većina učenjaka, hanefijska, šafijska i malikijska pravna škola. Pogledajte, svi mezebi su o tome govorili. To što mi ne znamo o tome ništa, to je naš problem. To što je nas stid o tome govoriti, što su u našim džamijama o tome ne priča, to je naš problem. To što nama nikad niko nije pričao kako se muškarac treba odnositi prema ženi, da ne tuhamo žene, znači to je naš problem. Ali sva ova pitanja mi obrađujemo kroz mezhebe. Tri mezheba, znači hanefijski, šafijski, malikijski su smatrali da nema nikakve smetnje da muškarac kada spolno opći sa suprugom, znači da to rade, ne moraju se pokrivati. Hanef, ambelijski mezheb samo kaže da je to pokuđeno činiti, treba da se pokriju. Imamo nekoliko hadisa, doista, Kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, hadis je daif, kada neko spolno opći sa suprugom, neka se pokrije, jer ako se ne pokrije, meleki se stide toga i izađu. A ako se začne dijete, šetan će na njega imati veliki utjecaj. Čovjek čuje ovakav hadis, meleki se stide, imat će šetan utjecaj na dijete, Znači čovjek tu uzme sebi da je to vid obavezi. Mi želimo, braću moja draga, da olakšamo ljudima islam. Imate drugi hadisa gdje kaže Allah, pripisuje se Božim poslaniku, hadis je daif također, kada neko od vas želi da spolno opći sa suprugom, neka se pokriju, neka se ne obnažuju kao magarci. Ali svi hadisi, braću moja draga, svi zapamte dobro, svi hadisi koji govori o sunnetu ili obaveznosti pokrivanja supružnika su baif. Svi. Baif. Tako da ne postoji, znači, hadis, a osnova je, vidjeli ste, dvije stvari su samo analni otvor i mjesečno. Mimo toga je stvar dozvoljena. Tako da, inša Allah, nema nikakve smetnje, onaj, nema, nije obavezno se, onaj, znači, prilikom spolnog odnosa pokriju supružnici. Također, ovo je ono što je spominjao ših, jedna od stvari vezana za bračnu intimu, jeste širenje bračne intimi. Nažalost, mi smo dosta tih stvari pokupili od džahilijeta, od vremena komunizma, pa i dalje pa nije teško naći da ljudi sjednu, pa malo ono da se opuste, počnu pričati o nekim stvarima intimi. To oni normalno malo upakuju u celofan, koliko se puta naveće okupu, gore, dole, tamo, vamo, a zna se znači u kojem pravcu te stvari idu. Boži poslanik je, braću moja draga, zabranio strogo, strogo zabranio da se prenosi tajne bračni intimi ono što radiš u kući ne zna niko. Nažalost, kod nas dođu ljudi, pogotovo kad je u pitanju prva bračna noć, znači od ikindije namaza pa sutra do sabaha ispričati sve u milimetar šta je bilo. Što je svakako neispravno. Kaže Allahu poslanik, zaista je na najlošijem stepenu kod Allaha na sudnjem danu čovjek koji opći sa ženom i ona sa njim, a zatim on proširi njene tajni intimi. Pogledajte šta čovjek može zaraditi sa nepoznavanjem ovih propisa. to na sudnji dan i na najlošijem stepenu si ti kod Allaha. Što? Zato što si pričao o tome. Onda ljudi kontaju, nema potrebe da se o tome govori. Nema potrebe. Da to znamo, nema potrebe, ali pošto ne znamo, moramo pričati. Jesu ljudi interesantni. Znači svaki put im moraš otići i kazati nemojte ga lamiti, nemojte pričati i svaki put opet pričaju. Aj nek neko ode fino dole nekim selama i nekim rekli rekne nemojte ljudi pričati, umitate nas. Ovdje isto treba naglasiti jer ovaj hadis vidite, ne morate svi sagledati to što je čovjek koji će tu rad, sagledajte u mene, a pogotovo interesanta nam je tema. Ovaj hadis kaže čovjek koji spolno opći sa ženom, a zatim proširi njenu tajnu. Neko može shvatiti da je to isto specifično za muškarce. Žene mogu pričati. Muškarci ne smiju. Ne propis je i za muške i za žene. I žene se znaju opustiti, sad ćemo mi o tome govoriti, žene između se, kad sjednu, kad počnu pričati o tim stvarima, ali imamo jasan hadis koji imam Ahmed Šeha Albani za kaže da je vjerodostojan, kaže Esma, čerka jezidova, jedne prilike smo sjedli kod Božih poslanika. Bilo je, kaže, muškaraca, bilo je i žena. Pa kaže Božji poslanik, možda se, kaže, desi da neki muškarac, kaže, spolno opći sa ženom, pa priča šta je bilo, a kaže i žena priča ženama. Kaže ova prenosioca sadisa Esma, kaže pa su svi oborili glave. Šute. Kaže ja sam pa sam se ja javila. Kaže Allah će Boga mi i muškarci pričaju, pričaju i žene. Kaže Allah poslanik nemojte to činiti. Zaista onaj ko to čini tako, je sličan šeitanu koji ide ulicom sretni šeitanicu i onda kaže spolno na sred puta drugi gledaju u njih. Znači pogledaj s čime Allah poslanik poredi tu stvar. Pa kaže imam Munavi poznatom dijelu Fethul Kadir Žena je u tom propisu kao i čovjek. Zabranjeno joj je da širi tajne muškarca. Pogledajte primjere, on navodi. Kao da kaže, on brzo doživljava orgazam ili ovo ćemo preskočiti, ili kaže, ajde i to ćemo preskočiti. U svakom slučaju, nekada ljudi malo, hajde, umotaj to opet u celofan šerijeta, pa hoće se neko žen, pa eto, kao da ne bi napravio neki grešaka, daj da ga podučimo. Dobro, poduči čovjeka, ali možeš pokazati šta ti radiš. Kaži mu radi se to, radi se to, radi se to, to se nalazi tu, tu, tu, ali ne moraš mu ti kazati šta ti radiš. Isto tako žene, to je birvaktile bilo, sad više ne trebaš nikog učiti, sve se to nauči, vodi na YouTube, sve će naučiti, ne kiraj se. Ali birvaktile, Boži poslanik kaže, kada govori o istislau, kada govori ovaj, da se, da žene obajram Bajram namazu, kaže, čak izvedite djevice iz njihovih odaja. Prije je bilo poznat, djevica, ona boravi svoju odaj, ona ne izlazi, ona, ona ne zna ništa. I treba prije znači, braka neko da joj kaže neke osnovne stvari. Vjerujte, ja sam imao priliku, moj jedan rođak koji mnom studirao kaže, upoznao sam dijete, sedmi, osmi razred u Saudijskoj Arabiji. Od jednog profesora davao je tom djetu instrukcije, neke školske predmete sam im radio. Kaže, jednom smo se nešto zapričali, ne znam kako je, kaže, došla tema, ali došla je tema rađanje djeci. Dijete sedmi, osmi razred, poveliko, ono, u našim ti godina, ti djeca naša znaju više sve živo. Kaže, nakon ja njega slučajno pitam, kao, znaš li ti kako dolazi do toga da, da dođe do djeteta i da se dijete rađa? Kaže, Allah mi kaže, dijete, kaže, ne znam ništa, ja znam kaj babo i mama odu u bolnicu, vrati se, nose bebu, otkli je beba došla, gdje je bila, kako je došlo do toga, Allah mi kaže, ne znam ništa. Tu prije par godina, Šesti, sedmi, osmi razred. U nas osmi razred. A zna ti šetana na ledu pod potkovat, kamo da ne zna, razumiješ te stvari. I e, onaj, nekada je bilo potrebe, zatim sad više i nema potrebe. Ali kažem, nije dovoljan izgovor da čovjek kaže, pa ne zna ta djevojka, trebaju te neke djevojke podučiti. Podučite i nemojte joj kazivati šta vi radite kod kuće. Također od pitanja koja mogu biti potrebna čovjeku i čovjek može uletiti u harame jeste, znači spominuli smo malo prije opći propis, to je naslađivanje sa ženom u periodu mjesečnice. Ali šta to, braću moja draga, znači? Kaže Imam Ševkani, rahmetullahi alihi, ne postoji razilaženje učenjaka u pogledu zabrane spolnog općenja sa ženom u periodu mjesečnice. Znači, po konsenzusu u Leme je to zabranjeno. Dobro, Imamo, znači, tri pitanja. Pogledajte kako ulema, kako ulema pojašnja. Tu znači, evo imam Nevevi, Rahmetullah Ali, govori o tome u svojoj poznatoj knjizi komentar na muslimu u Sahih. Kaže, kada je u pitanju žena, u periodu mjesečnici imaju tri pitanja. Ima spolni odnos, tu je haram po konsenzusu. Ima naslađivanje ženom ispod koljena i poviš pupka gore. To je, kaže, halal opet po konsenzusu. A ono u sredini, bez spolnog odnosa, to je razilaženje kod ulemi. Pogledaj kako su ljudi to rasparčavali, pričali, pisali, da bi tebi pojasnili da bi uletio negdje u zabranu. Znači, spolni odnos zabranje po konsenzusu. Naslađivati se ženinim tijelom ispod koljena i poviš gore pupka, halal po konsenzusu u periodu mjesečnici. Ali u, u periodu mjesečnici naslađivati se tijelom od pupka do koljena bez spolnog odnosa. Šta je to? Pa većina učenjaka je smatrala da je to dozvoljeno. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u hadisu muslima, sa ženom u periodu mjesečnice činite sve šta hoćete osim spolnog odnosa. Ima ljudi, ne znaju ljudi, žena dobije hajz gotovo, ništa, bježi od nje, zatvori je tamo neku šupu, ne smiješ je pipnuti. Nije znači, nije potrebi. Na kraj kreva i žena je biće, nema veze znači da čovjek se naslađuje sa suprugom, znači samo bez spolnog odnosa. E imamo ovdje pitanje čovjek ako zna da se ne može ovo govorimo samo o ovoj trećoj situaciji. Imamo prva situacija da je haram, prva, druga da je halal, treća gdje se ulema razišla. To je naslađivanje tijelom od pupka do koljena bez spolnog odnosa. Ona insan koji zna da ne može saburat, da ga može ne do Allah prevrnt pa da ode u haram, nek nečač kaže ne treba dirati. Boži poslanik opet kaže halal je jasan, haram je jasan. Između njih su sumljive stvari. Ko bude diro sumljive stvari pašće u harame. Džaba je. Znaš da ko što kad posti čovjek. Čovjek zna da ga može, ako zna da onaj, kak se zove, se ne može kontrocati u tim pitanjima, onda treba znači da te stvari ostavi. Također imamo jedno pitanje, ima jaku vezu, braću moja draga, sa mnogim fikskim pitanjima, a to je, vidjet ćete, govorit ćemo, ovo pitanje široko, spolni odnos u prisustvu oni koji vide i koji čuju. Pa primjer radi, <clears throat> Islam u svome savršenstvu, braću moja draga, zabranjuje muslimanu, muškarcu, da gleda u stidna mjesta muškarca. Pazite dobro. Islam je zabranio muškarcu da gleda u stidna mjesta muškarca. Ženama je zabranio da gledaju između se u stidna mjesta. A da ne govorimo kako Islam zabranjuje muškarcu da gleda u ženu i da žena gleda u muškarca u njegov stidni dio, znači onoga koji nije muž. Nažalost, kažem, žalosno je kad počnete čitati fetve, a normalno nama, kao što smo nedavno govorili o talaku, kako se vraća sad brzo onaj, uklapaju u taj istočnjački trend brzog puštanja žena, tako će nam doći i ove stvari polako. Evo sad je Lamdula počela i kod nas više ženstvo. Sad će i početi kod nas pitanje mogu li dvije supruge zajedno u istom krevetu. I tu imate, ne mogu li. Znači ja sam čitao koliko hoćete fetava učenjaka gdje kažu še ja sad je već živim zajedno u istom krevetu već godinama. Što je haram. Kaže one oba dvije pristaju na to i mi živimo tako. Može li to tako, braću moja draga? I ne može. U svakom slučaju ovdje prije toga želim da podvučem jednu stvar, a to je muškarci, kad su s muškarcima malo su tolerantnima, hajde, nema veze da se skiniš u šorc, neki kupači gore, dole. Žene, ajde kaže šta se kriješ od nas i mi smo žene. Ne, neke žene među ženama, muškarac među muškarcima postoje granice. Ne može to niko vidjeti osim muž. Ili kad je u pitanju žene, ne može to niko, znači kad je u pitanju muž, ne može niko vidjeti osim njegova supruga. Kaže Boži poslanik, pazite, ne kaže Boži poslanik, nek muškarac ne gleda u ženu, žena u muškarca. To se podrazumijeva, već šta kaže? Muškarac neka ne gleda u stidni dio tijela drugog muškarca. Jer zna da su tu ljudi tolerantni. Hajde ba muškarci smo, šta se sakrivaš, šta imaš ti imam i ja. Ne, ne, ne. Haram je gledati u stidni dio u avret muškarca. A kaže, nastavlja Boži poslanike, kaže, a žena neka ne gleda u stidni dio tijela druge ženi. Žena se hoće presući jedna pred drugom, ajde tu skida oblačka, pa šta ima veze kaj žene smo, hajde. Muškarac, muškarci smo. Ne, zabranjeno. Normalno da nas ovo pitanje, vi ste to možda radili kod Čija Safita, ali oni koji možda nisu bili prisutni, interesuje nas, jer govorimo, govorit ćemo sada, će se navezati tu tema pred djecom, da se čovjek skini, samo da se skini, da spolno opći. treba nam pitanje šta su stidni dijelovi tijela kod muškarca i kod ženi. Što se tiče muškarca, braćo moja draga, Većina učenjaka, većina, velika većina, izuzetak Ibn Hazm, još neki, većina učenjaka smatra da muškarac, stidni dio tijela muškarca je od pupka do koljena. Od pupka do koljena. Po većini ni, kup, ni pupak ni koljen ne potpadaju. Po većini u lemi. Od pupka do koljena je stidni dio avret i to ne treba pokazivati drugom muškarcu. Znači to smije kod muža, kod muškarca vidjeti samo njegova supruga. To je što se tiče muškaraca. Stidni dio tijela muškarca je od pupka do koljena. Po velikom broju učenjaka ni koljeno, ni pupak ne potpadaju i to. Što se tiče ženi, imamo tri pitanja. Žena pred ženama. Žena na polju, na ulici. I žena u kući pred muškarcima koji su njeni mahreni. Tri različita pitanja. Žena, koliko se smije skinuti pred ženama, Žena koliko smije pokazati svog tijela polju, skroz, će vidjeti i musliman, i čafir, i TV kamere, svi živo. I treće, koliko smije pokazati svog tijela muškarcima koji su joj mahremi u kući. Gledajte koliko je tih pitanja. Prvo pitanje, žena prilikom izlaska iz kući. Najliberalniji, najliberalniji učenjaci na osnovu normalno. Kad kažem liberali da im pomisli, znači popustljivi, ne. Znači, kroz dokaze oni su shvatili da žena smije otkriti šake, lice i stopala. Više od toga nikad niko od uleme nije dozvolio. Znači, najviše što je dozvoljeno da žena kad iziđe napolje smije otkriti jeste lice, šake i stopala. Iako i kod stopala, i kod ruku, i kod lica postoji razilažen. Ima uleme koji kažu kad žena izlazi iz kuće, ne smije ništa otkrit. Mora pokrit lice, mora obući rukavice i mora nositi čarape. U poljeta, u po zimi. Ja ne želim ovdje da preferiram jedno mišljenje, nije mi to cilj, ali znači sve mimo toga, kad žena pokrije mahramu i otkrije, kak se zove, otkrije vrat, otkrije uši da joj se vide naušnice, kao nikad niko nije vidio naušnice, osim moramo kod ti sestre vidjeti naušnice. Podbradak, to je avret, tu nema razilaženja. Ovo, većina se stara nosi mahramu ovako. Ovaj dio ovdje ispod brade je avret. Avret. I to po njima koji kažu žena može lice otkrije ide napolje. Žena treba da pokrije mahramu ovako ono što znači perije pod abdestom može to otkriti. Sve izvan toga mora pokriti neki rukavi koji su dovdje osjećeni i onda razrez dovdje, neke suknje koje su prvo ovoliko od koščica i onda je razrez gore do Eto, znate, kad od koščica vliku i onda vliki razrez dokle gore to dođe. Znači, nikad to uleme, od uleme niko nije dozvoljavao. Maksimalno što je dozvoljeno, maksimalno, iako ja ne, ne kažem da ja to preferiram, ali to je znači maksimum, lice šake, ovo samo šake, i stopala. Tu je maksimum. Zato isto mi, koji ćemo biti pitani na sudnjem danu za naše supruge, trebamo paziti kako naše supruge izlaze. Namirisane, našminkane, otkriveno vrata, prozirne mahrame, vidiš u sestri uši su velike, male, debele, tanke, znači prozirna mahrama, sve se vidi. Prozirna košulja, ti, sve živo se vidi. Čovjek mora paziti na svoju ženu kako izgleda. Znači, to je što se tiče izlaska polje, maksimalno što žena može pokriti, otkriti jeste lice, šake i stopala. Dok ima uleme, i to je jak mezeb, naročito u današnje vrijeme, vrijeme smutnje, iskušenja, razvrata, koja kaže da žena kad izlazi napolje mora sve pokriti. Drugo pitanje stidni dio žene pred ženama. Žena sjedi sad sa ženama u kući, koliko smije se otkriti. Pazite, ovo je veoma škakljivo. Većina u Lemiji smatra da žena pred ženom je kao muškarac pred muškarcem. Od pupka do koljina. Sad odmah ja znam šta vama pada na pamet. Kako to? E, znate kako to? Šta mislite kad neko meni dođe kod kuće i dođe u goste, ja se skinem šorc? od pupka do koljena. Kažem gostima, bujrom, bujrom. Šta je li hađa s tobom, Zašto ti ugaćam? Kažem ja, pa šerijatski, brate, pokrio sam avret, šta hoćete, brate? jel tako? E tako isto za žene. To je avret, ali to ne znači moraš sve mimo avreta otkrit. To je neispravno shvatanje. Tako neke naše sestre shvataju ta pitanja, nažalost, svakim danom sve više i više da sestre znači se natječu međusobno kad su na nekim sjelima koja će se više zategnit, više utegnit, tješnije farmirke obučniš, pokrila sam, kaže, avrete, ništa, ok, sve. Nije to pitanje, to je pogrešan pristup tim pitanjima. Evo, navio sam najbolji Što neko od nas ne iziđe na ulicu i hoda u ulici u onom kupačem šorcu, od pupka do koljena. Ide, ideš u poštu, tamo ganjaš doplatak, ti u šorcu gore mrga, runđav, ide i doješ na šalter. Pa gospodine, izvinite, kar potkašno da ste odbukli. Izvinite, gospođo, ja sam avrete Tako sestra, među sestrama, ne doliči tu. Zato pogledajte šta kaže u u Rahmetullahi Alehi. Avret, stidni dio žene pred ženom je kao stidni dio muškarca pred muškarcem. Hm, ok. To je ono, kaže, što između pupka i koljena. Ali to ni u kom slučaju ne znači da žena jedna pred drugom treba da nosi kratku odjeću koja pokriva samo ono što između koljena i pupka, jer to nije kazao niti jedan učenjak. Značenje toga je da, se, da ako se desi situacija kada žena nosi široku odjeću, da se desi da se određen dio tijela, kao potkoljenice ili dio prsa, grudi, pokaže pred ženama, ona neće biti griješna. Šta kaže u semi? Znači, to znači žena obuče lupam košulju. Pa se nagli, naspe kahvu, otkrle se grudi malo ili eventualno kad korača videju se potkoljenice. Tu u tom kontekstu nije griješna, zato što tu nisu avreti. I eventualno, šta ja znam, da sjedni sa sestrama koji sjela, koji se to otkrilo, nije obavezno odmah da pokrije, nije avret. Ali to ne znači kad dođu sestre, hajmo čekamo sestre u kupačim šorcu. I ko braća isto. Znači, alhamdulillah, pa su te stvari kod braći svačene. Ali, nažalost, znači, kod sestara nam malo kaskaju stvari. To je drugo. Prvo pitanje, žena pred muškarcima na ulici. Rekli smo maksimalno, maksimalno otkrivanje lica, šaka i stopala dok ima u leme i to je jako mišljenje da onaj kako se zove pokriva žena sve. Drugo pitanje jeste pred ženama Žena, znači, pred ženama treba da nosi široku odjeću, da nosi suknju, da nosi košulju. Onaj. I treće pitanje, iako je avret ono što je od pupka do koljena. Tako da ako bi se desilo da žena ima potrebu da nahrani dijete pa treba da otkrije grudi ili ovo ili ono, znači nema smetnje svakako, ali sve to treba umanjivati. I treće pitanje, žena pred mahremima. Ovo kad smo govorili na ulici, to su ljudi koji ženu mogu vidjeti, a nisu i mahremi. Ljudi koji mogu sa njom stupiti u brak. E imamo sada žena u kući, normalno tu može doći amiđa, može joj doći brat, može joj doći otac. Šta žena smije od tijela pokazati pred svojim ocem, pred svojim amiđom, pred svojim bratom, pred svojim sinom i tako dalje. Allah najbolje zna Znači, islamski učenjaci kažu, većin, znači, malikijska, ambelijska pravna škola, da žena u kući pred tim muškarcima smije otkriti ono što se, ajde kažemo, u nekim normalnim uvjetima otkriva u kući. Šta je normalan uvjet? Normalno žena nosi neku majicu koja je kratki rukav ili do ovdje. Znači žena smije otkriti podlakticu. Smije otkriti podkoljenicu smiju otkriti kosu, smiju otkriti vrat. To su neke stvari koje kažu učenjaci, žena smije pred mahremima otkriti. Zato što žena otprilike kad su normalni neki uvjeti, kad ne gleda serije puno, kad nije zaražena modama iz Kine, iz Japana i ostali zabludjeli zemalja, to žena tako se otprilike nosi. Nosi neku košulju, kratki rukav, neki, nosi neku suknju koja je ispod koljena, znači ne nosi mahram u kući i to je ono što smije žena pokazati pred mahremima pred mahremima. Normalno, imaju neki izuzetci, o njima nećemo govoriti, znači kada bi žena osjetila da znači neki mahremi, ona ih gledaju strastveno za njom, u tim nekim slučajevima onda su posebni izuzetci. E, sad dolazimo do onog pitanja. Spolni odnos sa više žena u istom momentu. Tu imamo tri deređe, tri grijeha. Najveći je grije da čovjek nađe dvije bludnice i sa njima spolno opći, ko što sad imate onaj na svakom koraku. To je haram iz više aspekata. Hem što je blud, hem što jedni u druge gledaju u avrete. Imamo drugu, to imamo isto, nažalost, u Bosni, da bračni par, muž i žena, traže u super oglasima nekoga ko će se sa njima zajedno zabavljati. Znači čovjek s jednom ženom, ona je normalna što se tiče odnosa, ali što se tiče pokrivanja, otkrivanja, tu je zglajzu. To je haram. I ima treća, ta je najblaža, ali je haram. Da čovjek ima dvije zakonite žene, zakon mislim kroz zakon koji treba da se zakon, e, kroz taj zakon kad ima dvije žene i on ih dovede i dvije sa njima spava zajedno. On je napravio tu prekršaj, zašto? Zato što je znači spojio dvije žene i one će gledati jedna drugoj u avrete i to je znači haram po konsenzusu islamskih učenjaka. Bez obzira, imate fetava, kaže ših, one su saglasne sa tim, ništa, ne buni se. To prvo odbija razum. To ubija stid, a treće to je šerijetom strogo zabranjeno. To što su one saglasne, to isto čovjek kaže, slušaj, ja sam saglasan da uzimam kamat, ovaj će mi dati, ja ću uzeti, to je saglasan sam. Saglasan sam ja da kupim sebi rakije. Sve to što si saglasan, obisi mačku, orijep i završi sa Također, ovo je isto potrebno. Kažem, tu su sve stvari, ja sam, braću moja draga, pročito ured hiljedu fetava dok sam sastavio ovaj tekst. Sva pitanja koje govori o ovim temama. Spolni odnos u prostorijama gdje djeca imaju i gdje djeca spavaju. To se dešava često spolni odnos u prostorima gdje djeca boravi i gdje djeca spavaju. Pa primjer radi, u prostorijama gdje djeca spavaju, islamski učenjaci kažu da je pokuđeno da muž i supruga imaju spolni odnos. Zašto, braću moja draga? Prva stvar, djeca mogu vidjeti avrete svojih roditelja, što je svakako negativno, što je zabranjeno. Druga stvar, to može ostaviti velike negativne posljedice na djecu. Dijete, zamislite dijete u 5, 6, 7, 10 godina, a to se sve može desiti. Zato je šerijat propisao dan kucanje prilikom ulaska u kuću. Kod nas dođe čovjek, uđe ti u kuhinju i sjedne i kaže ima li bujruma? Ma tu ima više bujruma. Ti si mogao tako to, čovjeka kojim si došao zateš ga da prostiš na kamar sa njegovom ženom. Zaborio čovjek za kuća kuću, ti dođeš, ima li bujruma? Nema, kam, bo, komšija, Boga mi si poranio. Zato je propisano kuc i djeca kada ima muž i žena imaju svoju sobu, djeca kada ulazi treba da kucaju. I zato je, kažu islamski učenjaci, makar djeca spavala, pokuđeno je da čovjek i žena imaju spolni odnos u toj prostor. Druga stvar, djeca, naročito danas ova koja gledaju serije, filmove, napravit se da hrči, da spava samo da on čuje šta mama i babo rade. A kad čuje, onda, onda će tek skonta da je pogriješio. E da se to ne bi desilo, čovjek te stvari treba, znači, da onaj ne dopusti se. Također, je ovo je interesantno pitanje i potrebno i nažalost hajde reknemo, ljudi se malo tu i gubi. Otkrivanje avreta pred djecom, općenito, bez polnog odnosa, to je ono što nam treba svaki dan u kući. Čovjek, ono, djeca su tu malo opušta, hajde moja djeca, ono, naša porodica. Gdje je granica kada čovjek može otkriti avrete pred djecom, kad ne može? Ne govorimo znači samo o spolnom odnosu, ali može znači ići i to pitanje u paketu, ali otkrivanje avrita. Pa kažu islamski učenjaci, oko toga su govorili mnogo. Ali rezimije svega toga jeste da ono dijete koje zna kazati šta je vidjelo, više pred njim nije dozvoljno skidati se, znači otkrivati avrete. Čovjek, ajde mala je dijete, deset godina. Dođeš tamo i dijete te osramoti, a sad bi mogu vam navesti puno primjera kako dijete može babu osramotiti mamu. Šta je vidio kod babe i šta je vidio kod mame ti onda se crveniš, plavi, žutiš tamo kod dede, onda je kaj dedo ja vidio kod babi, kod pa Pa znaš ti sine to, zna on bolan, on je naučio, sad se djeca rađaju sa magistarskim, še prije se rađa sa srednjom školom, sad se rađaju s magistarskim. Znači čovjek treba u tom znači, segmentu da bude oprezan dijete koji ne razumije, ne zna kazati, kažu islamski učenjaci, nema smetnji da se pred takvom djecom otkriju avreti, ali i to je prioritetnije da se ne čini. Pazite, i to je prioritetnije da se ne čini. Subhanallah, pogledajte koliko je ulema, koliko je ulema bila predostrožna. Kaže, kako bi se dijete od malena viknulo na čednost, na čestitost, na stid. Od malena, godinama dana, nikad ono babu nije vidjelo, onaj je se skinuo pred djetom. Kamo li već dijete 3, 4, 5 godina? Naravno kažem u današnjem vremenu djeca iznenađuju svojom inteligencijom, svojim zapažanjima. Tako da čovjek, zato kaže Zekerija El Ensari, dijete koji ne zna kazati i pričati ono što je vidjelo, pred njim je dozvoljeno od testidni dio tijela. I znači na osnovu ovoga sama činjenica spolni odnos grljenje supružnika, ljubljenje supružnika, sve uzima isti propis. Babo s mamom se tamo grli, ljubi, dijete poslije po komšiluku priča, ja vidio babo, mamu ljubi. Dok dijete zna kazat šta je vidjelo i pričat, gotovo. Te stvari treba izbjegavati.